Pa evo, danas je četvrti dan kampa, startali smo u ponedjeljak, radili smo u selu Branešci eh, gdje su volonteri pomagali očistiti prostor oko zvonika, raskrčiti eh, šikaru, pomaknuti kamenje. Utorak i srijede su bili u Lipiku gdje su čistili eh, zelene površine, ono što inače rade ljudi iz radnih grupa. Danas smo na konferenciji, sutra odlazimo u Ploštine, idemo raditi ponovo u talijanskoj zajednici, čistit ćemo ciglu. Ove godine nismo bili u Češkoj zajednici zato što je Češka zajednica prošli tjedan ob, obilježavala 110 godina postojanja pa nismo imali šta raditi. Inače, posebnost kampa je da se prije podne radi u zajednici, a poslije podneva i večera su negdje rezervirana za male razgovore E, nemamo zadane teme, obično neko od volontera otvori temu, onda mi to problematiziramo, tematiziramo, malo se i svađamo, pokušavamo nametnuti svoje argumente, ali mislim da je sve u duhu izgradnje mira, u duhu pomirenja i e, u duhu onoga što zapravo mladi vide, a mi im stari najvjerojatnije to ne omogućavamo. Kakav je feedback nakon evo ove četiri godine, ovo vam je peti? Ja mislim da je, ovaj, e, da je ovaj peti kamp zapravo pokazuje pokazuje koliko je važno u jednoj maloj lokalnoj zajednici raditi ovakove velike stvari. Mi nemamo ove godine velik broj volontera, prijavilo ih se 14, međutim zbog bolesti je troje odustalo, e, jedan nije došao, ne znamo iz kojih razloga, devet je ovdje i tih devet zapravo radi posao koji inače u svom običnom životu ne rade, upoznaju, e, upoznavaju zapravo lokalnu zajednicu kroz susrete s ljudima, ali upoznaju se i međusobno da se oni prije nisu znali.